éxito del mundu! Taxi. Taxi. Taxi. Eh, Egunon guztioi Egunon guztioi Zer nadal zaudetze Bonjour Bonjour ongi etorriak, ongi etorriak izan zaitezte. Berriozar irratia eta munduko beste irratiek ere emititzen duten. Irratzaio gurpildunera. Irratzaio gurpilduna zerratik. Taxi baten barruan gertatzen delako, bestela entzun, hortik atzean dagoen soinua. Ikusten duzu, hau auto bat da. Bai, hau auto bat da, hau taxi bat da. Lokomotora bat bezala di joan taxia. Loko egoa dagoelako programa. Eta motora, motorea daukalako, zuzarelako, nire motore. Zure laguntzarik gabe, eta zure kompainiarrik gabe, hemen ez delako ez Ze romantiko jakin naizen, eh? Ongi mademoiselle, madame, a taxi! ezazu jendeak jendearen zalaparta entzun ezazu jendearen rumorea kalearen horroa entzun ezazu kalea bizirik dagoela orain honetan mani baten ondoan nago bai iepa, bale, bale, bale, bale gaur nire auto gelditu dut pizka bat. Bueno, bakizue normalean ere gehienetan geldia duka dala. Azken aldien ez dut iaia lanik. Zei, ei, bale, bale, bale. Hoz, matraka sartzen duten hauek. Iruñeko ba, erdi aldean nago eta noiz benka gertatzen den bezala ba, mani bat dago, badakizue militantzia edo aktivismoaren ba, ekintza sozialen etako bat da, bai, maniena. <laughs> Gaurkoan, zer da mania? Bueno, ez un, ez un Kamaz dira. Ikusten duzunez, jendea, entzuten duzunez, jendea, kazerolekin, turutekin, silbatoekin. Ei, ei, uff, vale vale bale, ba, ba, bale, bale, bale, bale. <clears throat> es un antisistema de esos. Zer, antisistema? Antisistema bat bueno, bueno, bueno, ez dakit. Ah, vale. Ni, nik taxi gidari bat naiz. Eta gaurkoan, ba beste egon nintzelako mani batean, abiud, abiadura handiko trenaren aurkako manien egon eta abitu Ba, oroitzapen asko dauzkat. Eta gainera bak izunarokoa diren, ez? Gauz hauek, ni normalean astean zehar, ba, pixkat obsesionatzen ez edo, gai, gai batekin, eta gaurko, eta gaur, aste honetan egon ez bueltaka, ba, abiadura handiko trenari buruz mm, supongo esatzen du jakizun bezala ba Mm, oberetan dabiltza eta aurten egun berrogei milioi euro Nafarroko gobernuko propes presupuestoetatik ero aurre, aurre kontuetatik aterako dira Ba, horren obra, obraren zat, edo, zat, finanziazioaren zat Beraz, egon naiz bueltaka bai Epa, e, gauden egoera biz, pairatzen goden den egoeran, edo? Ea beharrezkoa den, edo ez den beharrezkoa? Zer uste duzuzuk? Abiadura handiko trenari buruz? Trena? Zer da zuretzat trena? Ibilia zara noiz trenean? gauza transportatzen denea nola kotxeak, egazkinak eta biatik joaten da ez itxasontitik, ez, ez errepidetik, ez da ez airetik. Bakarrik, bakarrik tren bideatik. Tren bideatik joaten da. Ez, ez itxasuntziz, ez transportetik Itxasontzia, oiz, <laughs> barkatu trena, biatik dijoa Tren dijoa o, Nire obsesionetan honetan Trenari buruzko edo informazioa bilatzen egon naiz eta zera aurkitu dut Ba, lehenengo trena duela zortzi mila ez barkatu sortzen dira, ez. Bi mila, ia, i, bi bosteun urte eraiki zuten. Trenbidea zen bidea zen bakarrik ez zeukan argi dago ez zeukan motorerik, baina dura bi mila bosteun urte bat ja olako tren antzeko bat. Ba, bideetatik zijoana, txeireun urte egon zen funtzionatzen. Hori, duela bi mila urte bosteun urte inguru, txepa. Eta, e, ala ere, ba, Europan edo, mila irureun, mila laureun, mila bosteun inguru, urte inguruan arte ez ziren agertu lehenengo, berriro lehenengo tren bideak edo. Bueno, hori, eh, ikasi banatik, egun hauetan batak zian ez du lanik izan, orduan ba, ba horretara dedikatu nez pixka bat, Bestaldetik, Baporea edo asmatu zen arte, ba, mila zaurtzirun, zazpirun, e, eh, mila zazpirun eta azkenengo urteak, mila zaurtzirun arte edo, ez ziren, ba, lehenengo motorezko trenak asmatu edo, ez? Eta orduan bai hasi zen, tren horren popular, populaz, popularizazioa edo. Gaurkoan hemen taksin? trena. Pertsonak, karpoia, e, transporteak... Bale, Julen, e, ze energiarekin funtzionatzen dut trenbat? Ez Ez dakizu? Ez. Nire daki! A ber, venga, Xabi, ze energia funtzionatzen du? Elektrizitatea edo karbo ikatzarekin. Ikatza eskola direnak? Bai, nire aitona helen e, ba, ni txikian zenean bai, emontatu e, zidan tren batean. Ah, bai. Eta gero eta gero eta ikusi nuen barrutik eta tera nintzen Zinando. Eta ze, nolako izan zen, zer ikusi zen entren horretan edo? Makinista eta lokomotora. Bueno, makinista eta lokomotora, ez da... O... Ez da, gaizki, berak izaten zuen ari bez, ikatzarekin, xabik, antxoengo xabik uste zuen, ikatzaren bidez funtzionatzen direla trenak. Bueno, gaur egunekoak, gehienak ez, gehienak argindarrez funtzionatzen dira, eh? Hori, hori gutxo gora bera badakigu, ez? Argindarrez funtzionatzen direla eta argindar konsumo handiarekin gainera. Trena, ba gure ar... gure zahar edo familiakoek ere gogoratzen dute beti ez oso ba oso zerbait asko erabiltzen zena ez igual orain garraio bideak ugaritu egin dira eta tren ez dugu hainbeste edo modu horretan erabiltzen ez ba Gaur egun adibidez, ba, askotan merkeago ateratzen zaigu joatea ba ez dakit, eh, adibidez, Sevillara. Egazkinez, trenez baino edo autoz baino. Etorkizunean bizi algara deitu ezazu. Berri osari irratira eta beraiek jarriko dira kontaktuan nirekin nire taksian. Etorkizunean bizi algara trena. Ah, bai? eh, Sevillara joateko. bai, eta zin trenen ez ziren. Ba, ah, ez dakit. Abean igual ez ziren. Txiki, txikian itzenean. Sevillara joateko. Bai. Eta ez dut ez ziren Ba, oporritan. Ah. Eta noen dik joan Madridetik Madrietik Sevillara, igual. Eh, ez dakit Ez du horatzen. Ah, oso txikia zinen, Andrea, bale. Ba, segura bera, naiz eta txikia izan, segura ja inauguratua zegoen, Madrid eta Sevilla artean, dagoen trenbidea ez, abe edo, deitutakoa. Trena. Abide duran diko trena. Denbora laburreagoan, laburran, laburragoan, betetzen dituena, ba, distantzia hauek. Gaur egun polemika handia dago gure gizartean tren honi buruz. Beharrezko alda olako obra bat egitea, dauzkan kosteak, ekonomikoak, ekologikoak, Guztia, beharrezko alda, zuk zer uste duzu? Nero Manetic Roots Train. Get a soinu polita dukan Nire Walmanak ez eh? Roots Train Sustraien trena Junior Marvin Jamaikako Falsetorik Abots politenetako bat daukana Roots Roots Train Roots Train sustraien trena etortzen ari da. It's coming. number one is coming. Sustraien trena etortzen da. Trenaren gaia ere oso erabilia izan da. Abesti askotan ez? Zerratik ez? pesadito jartzen den tipo hau, bez antisistema nahi edo ez. E, bigarren aldia hiru edo hirugarrena galdetzen dira gauza berdina, lasa gizon, hemen egoela nire gualmanarekin, roots train entzuten, trenari buruz jendearekin izketan lasai, lokomotora bat bezan eta orain batukadaren soinuarekin. Ba mugitzen pizkat zergatik ez ez, mugitzen gorputza, batukadak edo, beti erritmoak, errege erritmoek ere bezala, batukadaren erritmoak mugitzen duelako gure gorputza. Trenari buruz hitz egiten gara. Eh. Batukari buruz, <laughs> ba, ez trenari buruz eta hemen trenari buruz hitz egiten gunden gaur. Ez egiten gaude gaur hemen taxin Nire ordu txonetan taksi gidariakin pasatzen gaudela, hemen gaude ikusten nola mani bat pasatzen ari den gure be, begien aurrean, iruñeko alde zarretik, nola batuka da bat dabil orain jotzen gure aurrean, eta nola gu gauden entzuten pentsatzen, trenari buruz. Zergatik? Alde zaude edo, zergatik kontra, taksiaren... Taksia ez barkatu trenari buruz? E, zergaitik, ni lehenbizi ez. Eta zergaitia, pues nik uste dalako horrelako proiektuak e, ez direla oso fundamentuzkoak. Hau da, osea, esatea Madrilera ordu bat lehenago ailegatuko garela, pues, ez dut zergaitik horrelako inbertsiorik behar. Eta gainera, urrengoan esaten badiute, hiru ordu ordez, bi orduan eluko garela, ze berriz inbertsioa egin behar, operak eta bar. Denboraren argumentoa. Azkarrago da eh, ailegatuko garela. Gazte honentzat, ez dukan zentzurik, ez? denboren argumentuak ez daukala zentzurik. Ratotxo bat lehenagoa llegatzea ez da horrelako inbertsioa eta horrelako sarraskia egin behar. Gazte, honen... Bale, bale, zer gertatzen da. Ze gaizki apartak... Ae, eh, gaizki aparkatu du nire furgoneta edo, ze nire furgotaxia edo, ze... Jaten ara jartzen diren jipi hauek lagaztea zer uste aldute igual elduagoa diren edo zaharra bat diren badakizu er... den ratotxo honetan eh, elkarrekin gauden rato honetan oso erradikalak garela beti ze agertzen da nik beti hitz egiten dut bai txiki, bai ondi, bai zaharrekin ez zer pentsatzen dute zahar batzuk atxeteari buruz itzungo dugu con la XTA? HTA. No, no, no. ¿Ninguno? No, en avión, en avión. ¿Todo en avión? Sí. ¿Y vosotros acordáis de algún viaje en tren así? No, mira aquí también en tren, no, hay no, no andado en tren. No, no, no. No, no, Aquí no he hecho más que trabajar. Oye, cuando fui a la miles a, a, Irún, en un, el topo pasaba por los túneles. Ah y lleno de humo te dejaba todo. El topo, no sé lo que le llamaba. Sí, ya desapareció. Oye, en estos trenes, bueno, no hay andado nunca. Vale, pero vale, en el topo. ¿Ese topo era el que iba de ir una endaya? Sí, sí. Vale. Narizondo y por ahí. Vale, pero ese no era, ¿cómo se llamaba? No había uno, el... el... Ah, buen en El Irati. El Irati. Ah, no, el Irati. Ese, ya. El, el Tirune es el topo. El, eh, sí. El topo. El, el iba el topo. El, hasta Sangüesa ande moría? de aquí a Sangüesa. Es el Irati, el que dice. Sí, el Irati. Ya desapareció. Hombre, ya sé que desapareció. Hace ah, el 57 Hombre. desapareció. Pues sí, ¿eh? No sí. Ni casi, sí, sí. ¿Y eh. habéis, eh, ¿Vosotros habéis andado alguna vez, alguna vez en el Irati? Yo no. No, no, no, no. ¿Tú en el topo para, para ir a la mila? Y... a la mila, sí. Vale. Vale. Mm. ¿Y os arriba? Sí, por allá, ya. Con hasta, no sé, no sé Eh? Mm, mm. De San Sebastián, Andaya. Y Andaya... Es topo, es el topo. Es el topo, es Bueno. Hale, batuka da lehen soinua berriro itzultzen gara. Akustiko eta psikologikoki. Itzultzen gara. Manifestaldi honetara. Jendetsu eta zara partatzu. Izan leike maiatzaren Maiatzaren lehena presoen aldeko manifestaldi bat edo HTaren aurkako manifestaldi bat zergatik ez. Zu bakarrik jarri gaia eta guk jartzen dugu soinua. Nik asio Joakin eta Jose entzuten genituen orengoan. Bueno, Jose ez, eh, Joakin, ez dut, irugarren honen izena barkatu gogoratzen. Eta beraiek, beren oroitzapenetatik ere, ekartzen ziguten bi edo hiru tren ezberdinen oroitzapenak. Herrialde honetan, zonalde honetan oso garrantzitsuak edo behintzat fun, fundamentu egin zuten hiru trenei buruz hitz egiten ari garela. Bere izenak irati. Eh? Zertatu batukarekin irati? Plaza hola? Eta el topo adibidez, ez? <laughs> Batuka zergatik joaten zara, gaixoa. Ba, torri vale. Irati trenak Iruña eta Zangotza elkartzen zituen. Mila an eta amaikan hasi zen duela, egun eta bat urte, eta nikasok ondo esaten zuen bezala, nikasio lehentzen duen za agurea da, berrogeita mazazpian ez, berrogeita ma, mila beratzen eta berrogeita ma bostarte egon zen funtzionatzen. Gaur egun oso deigarria da adibidez, ilunberriko fozean edo dauden bueno, ba, tunelak eta zulak hortik pasatzen zelako irati trena. Eta adibidez, ba, bat zunera obsesionetan, maztenetan, ba, begiratzen eta begiratzen ikusi ban bezala edo, ba izan zen pixkat saiakera bat zango txaldeak edo izaten duen zuen eta duen despopulazioa edo konbatitzen. Gertzen dira zuen, zan ez dut, ba, tren horrek laguntzen zuen pixkat, ba, hiriburua eta zangotza elkartzen. Hiriburua bakarrik elkartzeak hori da ere, abiadurea handiko trenaren kontra daudenak, daudenek bakarrik hiriburuak eh, konektatzen dituela hori da, bera, orgudioetako bat, bakarrik hiriburuak konektatzen dituena, beraz, e, geroz eta ondiago egiten du edo gune txikien edo herri txikien ara batuka da, gune txikien despopulazioa, gur batuka da, geratuko naiz hemen manian pixka bat, bai, erla beto. atxete, haren kontrakoek esaten dute bakarrik hiriburuak ekartzen lotzen dituela. Zer gertatzen da herri txikiekin eta hiri txikiekin edo herri hondiekin, ez? Azkenean da pizkat ere beraien ustetan edo ba bakarrik hiriburu, hiriburuak konektatzea ez dura zentzurik, ez? Olako makina tren handi batek hartzen duen beste abiadura ze ezin dezake ba geldialdi asko egin. Hala ere, nik entzutea baino zergatik ez dugu duzue zuek entzuten nire oroitzapenetatik edo zuzenean mani honetatik mesedez itxi begiak ireki belarriak eta entzungo dugu HTaren aurkako plataformaren bozera maietako bat. batetik Euskal Igrekoa deritzonarek, deritzonarekin eta bestetik zaragozarekin lotuneak egiteko. Hala ere, Nafarroko gobernuak guziz buru, burututa dagoen eta gelditu ezin daiteken zerbait bezala, baliz bezala jokatzen du. Proiektu honen giza balio gabetasuna agerikoa da. Iriguruak baino ez ditu konektatzen. Ez du merkat, merkantziari garraiatzeko balio inolako errentagarritasunik ez duenez gero diru publikoaren bidez mantendu beharko da. Beti, txartelaren prezioa izugarri garestia izango luke eta gutxiengo bate bakarrik erabili halko du. Baliabide publikoen lapurreta areagotu kodu atxeteren proiektuak. Ingurumenean eragiten duen txikizioa gerikoa da. Lurraren okupazioa, lurraldearen zatiketa, por lanaren beharra, arrobian, arrobien ustiapena, zabortegien irekiera, geiegizko energiaren erabilpena, lurraren kontrako gerrak aurrera darrai beraz. Azken finean, proiektu honek garapen eredu bati erantzuten dio, bidegabekeriaren, jasangarritasunezaren eta eraginkortasunezaren eredua hain zuzen. Boterea enpresen eskuetan jarri eta lurret, lurra txikitzen duen eredua. Honen adibide dira, frakina, goitentsioko sareak, zentral termikoak kastejonen, olaztin ezarri nahi duten errausketa planta, itoiz bezalako urtegiak eta barrak. Lurra agortu eta pozoitu egiten dute eta bitartean biztanleriaren biztanleriaren gehiengoa ekonomia eredu honen morroi bilakatzen dute. Gutxiengo batek dirumetak eta nahiaren gutxiengo baten dirumetak eta nahiaren zerbitzura burugabekeri hau gelditzea gure esku dago. Dagoeneko Nafarroan eraikitzen hasi diren abiadura handiko trena gelditzea hasiera pausu bat da. Deklaratu diguten gerraren aurkako borroka honetan ez dago inor soberan. Hemen edo balsusan borroka gogorra izango da. Moztu ditzagun abiadura handiko tenaren bideak. Moztu ditzagun xauketaren bideak. Moztu ditzagun txikizioaren bideak itxuak eta gorrak egon arren ikusi eta entzun beharko gaituzte. Animo! musika kentzen dugu momentu batean. Eta ateratzen gara taksiak egiten dugun errealitatean edo fikzioan, fikziotik, ze oso berri jaso dugu orain bertan itxoiten gonden irratxai horako lagun bat etortzea atxetearen, ba, pizkata atxeteari buruz itxegin da, itxegitera, Eta justo orain jaso dugu dei bat, ba orain atxilotu egin dutela. Eta irekiko dut, mm, itzegin markatu, e, irek, e, irakurriko dizuet, ateak ireki webgunetik zuzenean e, berria erderaz dagoena. Otras cuatro personas detenidas en e herria por la huelga general. La policía española ha detenido esta mañana a Ander Bayano de Barañín, a los Ansuaindarra Saul Arangibel Aranguibel, eta, y Fermín Martínez Lacunza Chote, así como una cuarta persona menor de edad. Están acusados de desórdenes públicos y vulneración del derecho al trabajo. Se encuentran en la comisaría de la calle Chinchilla. Ante estas detenciones comienzan a llegar convocatorias de movilizaciones. Hoy a las 7 de la tarde, 19 horas, Audá, Mayatzak, Iru, 3 de mayo, a las 7 de la tarde delante de la comisaría de la Policía Nacional y mañana a las 12 de la mañana en la delegación del Gobierno. Saten Mestala, como decía, estaba esperando a este chico para que viniese hoy al programa, porque sí, esto es un programa de radio y, no un taxi. Y bueno, me acaban de llamar que lo han detenido, por lo tanto no ha podido venir. Estas son cosas como quien dice del directo, pero que vamos, jamás nos gustaría que volviesen a ocurrir. ¿Por qué razones? ¿Por qué injusticias? ¿Por qué se empeñan en fastidiar la vida de la gente así? Seatuko naiz, itzultzen, eh, erratxa joaren normaliz, normalitatera. gaur inoiz baino gehiago, orain inoiz baino gehiago naiz eta taxi irratsaioak inoiz ez den aktualitateari itxasia egoten, ez gara inoiz aktualitateari itxasia egoten beti irratsaio atemporalak egiten ditugu, monografikoak, baina batzutan ezin zaigu gaur erratsaio honetara etorri bar zen eta ezin izan du. Orain komisaldegian dago. Gaur zazpietan Keda Gaur bai, arratsaldeko zazpietan Polizia Nazionalaren komisaldegiaren ondoan, zazpietan. Bai, txistuak Zalaparta Eta mespretzua, gure mespretzu guztia Olako egoerak Pairatzen dituzten Eta jasan arazten dizkigun potearen, Poterearen zat Mugitzen den jendea, mobilizatzen den jendea Nola, espetxearekin Isunekin Beldurrarekin Nola gelditu nahi duten jarraituko dugu. Jendeen argumentuak entzuten, jendeak zer pentsatzen duen entzuten, zeba askotan komunikabideek ez digute usten, ez digute entzuten, entzunarazten jendeak benetan zer dion, eta kaleko jendeak zer dion, eta taksi beti saiatzen gara, kaleko jendea ekartzen, txikiak, aurrak, umeak, zaharrak, gazteak, paratuak, lauda, langabetuak, guzti hauen, abotsa zuengana ekartzen. Zer uste duzu abiadurako abiadura handiko trenari buruz? Pues eh, yo creo que no, hay, hay, hay otros menesteres, yo creo que hay que solventarlos antes. Es mi opinión. Sí. Entonces tú querías posponer la obra, esperar un poco, eh, anularla o sacar para otros lados. Pues hombre, <laughs> no es todo recortar, o sea, siempre habrá que hacer algo en pro de, la mano de obra. Lo malo para algo es bueno, suelen decir, pero en este caso es más malo que bueno, creo yo. Bere iritziz berriro entzungo dugu, nahiko basutxu zegoelako, pues eh, yo creo que no, hay, hay, otros menesteres, yo creo que hay que solventarlos antes. Es mi opinión. Sí. Entonces tú querías posponer la obra, esperar un poco, eh, anularla o sacar para otros lados. Pues hombre, eh, no es todo recortar, o sea, siempre habrá que hacer algo en pro de, de, la mano de obra. Pues, lo malo para algo es bueno, suelen decir, pero en este caso es más malo que bueno, creo yo. Caso netan, hobeago baño charrago... da HT arena kontua gizon honentzat. Zer uste guztuzuk HT ari buruz? Pues no, yo creo que no es necesario. Sinceramente no. Ese dinero se podía emplear en cualquier otra cosa que hace mucho más falta. Berare, emakume honentzat ere, ez, bate ez da bat ere beharrezkoa. Gaur egun daude behar izanekin, dauden behar izanekin, lotxagarria da. Eunda berrogei milioi euro gure aurrekuntuetatik. Sautzea, lapurtzea, tren hori egiteko. Enpresa batzuen bakarrik, enpresa hauek dirutza ateratzea, eta bestetik leku guztietatik, gizarte guztietatik, mostea leku guztietatik, ezkuntza, sanitatea. Guztitik, sanitatea iz, izan dut, adibidez, kopagoaz hitz egiten ari dira orain asko. Jendea zenbait medizina eta ordein behar dituela, adibidez, pensionistak edo jubilatuak, zer diote? Beharrezkoa da, bai edo ez. Bien, bien, bien, sí, Ondo, que, sí que siga. Vale, Hay que, que hacer. Y, por ejemplo, y las medicinas que os van a... Me es un mal me parece a mí eso. Entonces 140 millones de euros van a, a ese tren. sí, y las medicinas, no, bueno, hay que pagar. Claro. Eh. El copago este, entonces el tren bien. Sí, sí. Hasta hoy mismo también que lo hagan. Sí, hombre, sí. Vale. ¿Tu opinión, caballero? El, tren que lo hagan, pero las medicinas que no nos suban. Ah, claro. Ni nos baje la pensión, que harto bajar las tenemos. es bastante bajas están. Entonces, pero este año del bolsillo de los navarros y las navarras, trabajadores, pensionistas, de todos, 140 millones de euros salen. Eh, ¿No creéis que se podrían, esos dineros se podrían invertir en otras cosas? a gente pobre, que coman. El tren que aguante como hasta ahora. ¿Y para que no cobra nada? Claro. A que coma la gente. Que hasta ahora no ha vivido tren de esos y ya se ha vivido. Lo que no se puede vivir es sin comer. Sin comer no se puede vivir, eso está clarísimo. Ahora se atención. bi agure hauek Biziko dugu mania momentu batez Eta trasladatuko gara errepide batera Sin comer no se puede vivir, horrela esaten zuen. Agure hauek esaten zuten, claro, nahi, nahi dutela medizinak edo guztia, eta baita trena ere. Igual da trena beharrezkoa ez dena. Beherotzen hasi naiz bai. Injustiziagatik. Zergatik atxilotzen dute jendea hor modu honetan. Eta gero nahi dute gainera, eh, jendea ez aserretzea. Beharrezko alda, zuretzat, abiaduruka, abiadurandiko trena? Yo creo que le, la prioridad de las inversiones hay que estudiarlas un poco, porque no es un buen momento. El tren de alta velocidad, si verdaderamente es un desarrollo para la, para la Navarra, no cabe la menor duda que eso es interesante, pero hay que valorar porque el momento no es el más adecuado. Entonces, tú, por ejemplo, lo que harías, lo pospondrías, esperarías o dirías, bueno, pues para adelante. Bueno, no sé cómo a las cuentas públicas, pero sin lugar a dudas no me endeudaría más. Este año 140 millones van a caer en ese aspecto. Pues entonces habrá que esperar, porque <laughs> las cosas hay que desarrollarlas a medida que tienes posibilidad. y Adibidez, izan leitke itxoita, itxoitearen faktorea edo itxoitearena izan leike ba, eskuindarren edo eskuindar argumentu bat gaur egun ez da momentua ez dago ekonomia ez da gutxiago ere gure dirutik eunda berrogin milioi euro gastatzeko beraz jaun handerok mes behintzat guazen itxoitera hori egiteko dirua dagoen arte, baina ezken du beste guztitik hori egiteko. Vi Emma hauek, gust, uste A mí fatal. Horrible. Hay otras prioridades. Y no hay personal como para... <laughs> A ver, yo estoy en contra total. Con eso te digo todo. Pues te diré que es que tampoco lo he pensado, tampoco me he puesto a pensarlo, entonces a mí me parece que puede venir bien, pero a lo mejor, pues no. Veo que hay prioridades mayores. No, no, prioridades. En una eh, cosa de estas, supuesto, de todas, todas, además. no se puede meter una obra así, quitan todo la, lo que es natural de todo. ¿Qué hacen aquí? No hay viajeros. A ver. Yo no, no, no, es normal. ¿eh? Pues yo te digo eso, no rotundo. No <laughs> rotundo. Horrela esaten zuen. Muy bien. No rotundo esaten zuen bera kargi eta garbi, eh? Ekologiaren argumentu erabiltzen zuen berak. Suposatzen duen triskantza edo sarraskiagatik Besteak aldik ze zuen argia, ez zuen argi. Gogoratzen dizuegu, lau pertsona atxilotuak izan, izan direla gaur irurin herrian. Suposatzen da, ke, hau ere, greba horokorrean parte, eh, parte hartzeagatik izan dela. Gaur, naiz eta entzuten duzu momentua, beste bat izan, taxi irratxaioa atemporala delako, <coughs> emititzen ari garen momentua, 2008ko maiatzaren irua da. Eta lo pertsona iruñerrian, irratxaioa berri egiten dugu, naiz eta interneten entzun, laiteken eguzkiplaza.net webgunean, eta eun puntu sortzi FM-etik ere entzun daiteken arren, gaur lau pertsona atxilotuak izan dira hoietako pertsona bat irratsaio honetara agertu bar zen. Gaurko gonbidatua zen. Poliziak baitu atxilotu du taxin taxiko gaurko gonbidatua. entzungo dugu orain. <coughs> Ay, ama. Yo nada. ¿Nada? No. ¿No, no me monto ni en el tren? Nada. Nada. ¿Y no te has montado nunca en un tren? Hombre, alguna vez sí, pero ahora ya la vejez ¿Algún, algún no se anima para nada. ¿Algún viaje que recuerdes? <laughs> Pues bastantes me han tocado, pero... ¿Alguno en especial? ¿Te acuerdas de algún viaje en tren así que te no, no llevo cuenta porque mi marido era militar y teníamos muchos trajes de, ahora aquí, ahora allá, al otro lado. Y eso ya se pasó. ¿Dónde es donde más lejos has vivido de aquí de Pamplona? Pues por aquí. ¿Por aquí habéis estado siempre? Eh, no, no, sé, bueno, porque hemos estado viviendo, pues eso, a donde te le llevaban, destinados a donde sea. Eso es, pero digo, sin más, por ¿El, sitio más lejos que, hayáis estado viviendo de aquí, digamos? No sé. Cádiz. No sé. ¿Cádiz? Bueno, ya está lejos. No, pero no. pero nada, ya para mí se me ha olvidado ya todo. Antes estaba todo el día mm, de aquí para allá, de aquí para allá, no parabas, pero ahora ya, ala, cada cual que haga lo que quiera. ¿Tú qué prefieres, un tren o un avión, si te han elegido? No le tienen miedo tampoco. en zaparrada, zaparrada es zaparra da, zaparra da ez en Oiua, jendeak, jendearen aserrea. Ze poliziak, Ander Baiano eta beste hiru mutil. y ditu gaur, baina polizia horri politikari batek agindu egin dio hori guzti egitea. Dagoen krisi ekonomikoan eta hartzen ari diren dezizio guzti gatik, dira errudun beraiek politikariak polizia esa, polizia esaten dietelako hau eta bestea egin behar dutela. Poliziak ere eta militarrak ere berak bere emakume honen errudun dira? Ze langile guztio daukago aukera esateko gure nagusiei, hori ez dugu egin nahi. Gu ez gaudela prest hori egiteko, langile bezala. Daukagun... Daukagun eskubidea delako. Eta, berriro gaur itzulita egunerokotasunera, gaur maiatzak da, naiz eta ez dakitz noiz eta nola entzungo duzu hau baina dara bi egun langileon egun internazionala izan zen, nazioarteko eguna izan zen, eta guztiok daukagu, langile guztiok daukagu gure eskubideak, eta esateko poliziak ere, esateko bere nagusiari hori ez duegela egingo. Hori gertatzen ez den arte. Ez dira, gauza asko konponduko. Irune, zer da zuretzat e, trena? E, trena jonten da biati. Bai, biati joaten da. Bai, Eta nola no da. da. eta gaur taksin saltatu ditugunez gure prezepto guztiak entzuten dugu train to escabil abesti hau train to escabil askatuz askatasunerako trena ere delako Derrick Morgan, Train to Scaville. Train to Scaville. Porque un día llegará el tren de la libertad, de la justicia. Ajaja, esto es berriozar y ratía, joder. Train to Scaville. En el 100.8 de la FM. Taxi o donde lo estés escuchando con quién. Recuerda. Mientras hay injusticias, existirán los trenes de la libertad. cascabels. Gaur, trenari buruz hitz egiten. Train mientras esta música se desvanece, beste aldera de Juan bitartean. Agur esaten dizuegu. Os tenemos que decir adiós, nos tenemos que despedir agur esan behar dizuegu taxi irratsaio zori gaiztoko honetan. htari buruz hitz egiten zuena. Eta benetan oso triste gertatu denari denarengatik gogoratzen dizugu lau pertsona izan direla atxilotuak gaur Iruinerrian, Iruin gaurko goizean suposatzen da pasaden greba orokorrean parte hartzeagatik eta hoietako bat atxilotuetako bat HTaren aurkako historietan edo bueno, esan beste modu batez esateagatik beratorri bat zen gonbidatu bezala taxi irratsaiora eta atxilotu egin dute gaurko taxi irratsaioaren adierazpen askatasuna askatasuna moztua moztua izan da poliziaren ekintzengatik gure mespertzurik ondiena beraientzat. Eta gure isiltasuna, irratiaren isiltasuna, beraientzat. Betir arte. Agur. Una burra. Venga! Eta la joango gara lakoen naiz eta ere gure barruan. Sekulako su egon, nos vamos con un gran cabreo por la detención de nuestro amigo y de otras tres personas más. Pero lo haremos y lo iremos y lo siempre lo iremos en este making of de este taxi número 12, dedicado al tren. Que lo haremos. Pararemos ese tren. Stop that train. Geldituko dugu injustiziaren trena. Eta astu zaidan bezala esango eh, minutu honetan, todo nuestro, todo este programa y todo nuestro apoyo para nuestro amigo detenido esta mañana, posiblemente cuando venía camino al programa Taxi. Para él, Ander, este programa es para ti. Al Tander. aire. aire. pentsatu teníamos pensado dedicar este programa a toda la gente que en su día participó en el ferrocarril subterráneo, que no era otra cosa que una red de apoyo para que los esclavos que estaban en Norteamérica pudieran huir. Era una red clandestina que utilizaba el argot, quizá la jerga del ferrocarril. Yo recordamos, como conductor de esta locomotora de taxi, ha estado hoy con vosotras, con vosotros, Josu Martínez, alias Rodolfo. Y gracias también como pasajeros de este tren, aparte de vosotras y vosotros que sé que habéis estado escuchando, por ejemplo, en Berriozar Ratia 100.8 o escuchando a través de busquiplaza.net o de la radio que sea, de la radio que te toque, como puedas, como quieras. A José y a todos los yayos que han participado, a Pichi, a todos los críos que también han participado, como todos los días, más de 20 voces, a todas las gentes que estaban en la plaza del Ayuntamiento de Barañén a todos esos, muchísimas gracias, Esquerri Casco. Y a toda la gente que participó en el ferrocarril subterráneo, Esquerri Casco. Toda la gente que supo combatir con la injusticia de su día, como lo están haciendo las gentes hoy, que salen a la calle las, con las huelgas, con el, con el 1 de mayo y con, y contra el tren de alta velocidad, infinidad de ellos. Les decimos, stop that train, pararemos ese tren. eskerrik asko eta betir arte. ¿Qué puedes pasar más hambre que Carlos Jodido. Hombre, más que jodido. Más que jodido. Más que jodido. Hay Estoy preguntando a la gente sobre el tren de alta velocidad. ¿Sabe usted de qué va el asunto? Nada, nada, nada. ¿No sabes nada? Nada, nada, nada. Este pregunte en la casa igual, en la casa de las dominicas, allí. ¿Ah, sí? Allí puede preguntar. Sí. Allí puede preguntar. ¿eh? Vale, vale, pues. Hasta luego.